Emeskeri peygamberin Hizbullahi yebhünerin Lihem dervi küfrü zulmi Envek Hazreti Ömer'in Envek Hazreti Ömer'in Devi esrar şu tari Envek yakutu cevherin Bir yerde mare mübin Galibin her türlü serin Galibin her türlü serin Eyne yâri dinu millet Velime kirpir iftira Jiboy İslam hında bükün Ve hücum kırveki güra Ve hücum kırveki güra Bir milleti jiboy وین درخست بترسو هم ببندرا حزب الله تجار نخامه تسلیم نبجه کفریرا تسلیم نبجه کفریرا این خاین دین و ناموس به دلارا پونه بان کفر و ظلم و تشیکن قلقت يا دشنوان وشهيد كرم من كر عزيز وهجا ودلال هون بيا باش بزانبن İslam tüccarına bezeval İslam tüccarına bezeval Ya Rab bedi Müslümana tehemmül صبر و ثبات لنگ مسابت بهلی انوان پوتا تل بکنمات انوان پوتا تل بکنمات تخم خاین بقلین جسر عرد و آخوالات امزان اسلام چنابه گرم بکن جنگ و خبات گرم cengu cihan